50 languages. 49 उनंजा กีฬาเขลคุณออกกำลังกายไหม के त ु स สรัตการเดโฮค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย हाँ मैनू कसरत करनी चाहिए है ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ मैं एक खेड क्लब विच जांदा हां मैं एक खेड क्लब विच जांदी हां เราเล่นฟุตบอล ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ หรือเราขี่จักรยานจ้าจีเอซีไซเคิลจਾ ਉ ਂ ਦ ੇฮะมีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเราซาเดชเชอร์วิชอีกฟุตบอลดาเมดานแฮแล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วยรันตาลอเตโซนาวิเยเทเฮและมีสนามกอล์ฟ एक गोल्फ का मैदान है टीवी मी अराइडू टेलीविजन ते की चल रहा है กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ इस वेले एक फुटबॉल का मैच चल रहा है ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ जर्मनी दी टीम अंग्रेजी टीम दे खिलाफ खेड रही है ใครกำลังนำ कौन जीत र ยाฮะดิฉันไม่ทราบค่ะปตาไนตอนนี้เสมอกันอยู่อ इस เे ल े यह अ อนิสจิต है ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม อัมพายร์เบลเยียมตัว है ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ นเพนัลตีੀคਿ ਕ ਹ ੋเੇ ਗ ੀเข้าประตู แล้ว หนึ่งต่อศูนย์โกกลอซิฟ1-0